บุ๊กทู เจ็ดสิบหก setenta e seis, เหตุผลบางประการสอง justificar alguma coisa. Dois, ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะคะ por que é que não vieste? ดิฉันไม่สบายค่ะ Eu estava doente. ดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะ Eu não vim porque estava doente. ทำไมเธอถึงไม่มาล่ะคะ Por que é que ela não veio? เธอเหนื่อยค่ะ Ela estava cansada. เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะ Ela não veio porque estava cansada. ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะ Por que é que ele não veio? เขาไม่มีอารมณ์ค่ะ Ele não estava com vontade. เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะ Ele não veio porque não estava com vontade. ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะ Por que é que vocês não vieram? รถของเราเสียค่ะ O nosso carro está avariado. เราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียค่ะ Nós não viemos porque o nosso carro está avariado. ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะ Por que é que eles não vieram? พวกเขาพลาดรถไฟค่ะ Eles perderam o comboio. พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะ Eles não vieram porque perderam o comboio. ทำไมคุณถึงไม่มาคะ Por que é que não vieste? ดิฉันไม่ได้รับอนุญาต não pude ดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต eu não vim porque não pude